Калин Терзийски, подменихме инвалид с хора с увреждания, а отношението. Писателят с тънка чувствителност и изострени сетива към човечността и действителността около нея, анализира последиците. В коментарът «Изкуство на колича» той възкликва, ето я думата. Човекосянка. Току-що я съчиних. Тя може да замени думата инвалид или още по-досадното човек с увреждания. Че кой, бога ми? Няма увреждания. И какво значи увреждания? И човекът вече машина ли е, та да бъде повреден, увреден, да се пише за хората с увреждания е трудно. Все едно носиш мокър и хлъзгав сребърен поднос с 99 кристални чаши, вървейки по глада клет. Чашите, естествено, са чувствата на тези хора, а и чувствата на хората въобще. Хлъзгавият поднос са нашите предразсъдъци, табута. Ирационални убеждения, суеверия, неосъзнато чувство за благоприличие, преди тези хора се наричаха инвалиди, ето малко лингвистични бележки, ин е представка за липса, отрицание, невъзможност, общо взето не. Примерно терминът от 19 век въведен от Причард и Пинел, морал insanity означава морална нездравост или поточно морална лудост. Този термин ще се появи в текста и по-късно. Няма да го споменавам, той ще присъства скрито в текста, Валидус означава годен в Римската империя думата инвалид се е използвала за войници, негодни вече за военна служба. Страх ме е да изкажа какво веднага ми идва на ум при това етимологично обяснение на думата. И все пак, смелостта на писателя е именно в това, да казва появяващите се в главата му плашещи мисли. Ето, хрумва ми. Че на български буквалният превод би бил негодник. Негоден значи негодник.